da li se čovjek može okupati u četvrtak na večer, a da to bude ono obavezno kupanje za džumu namaz. Esselamu alaikum. Alaikum salam. Prema nijetu. Nastupanje, znači, noć četvrtka, noć o, petka. Posle je... akšama je već petak, jel? Ne, to je već, znači, može biti to kupanje, ako je sa nijetom, da je kupanje za džumu, znači, na nijeti tako i ne smeta u noći petka da se okupu, da budemo to upravo al-gusul džuma.